Svetý pokoj vám a ozajstné dobro vám praj brat Pavel a ďalšia z relácií o spiritualite. Vítajte pri počúvaní témy o pančovaní našej viery a niečo si spomenieme aj o duchu Jezabel, ktorý na tomto území mnohí ani nepočuli a predsa tento duch je prítomný tam, nie hoci kde, ale tam, kde je najvyššia moc duchovná, kde je najväčšia svetosť, kde je najlepšia značka, tam bude aj kráľovná nejaká Izabel, ktorá tu bola pred koľkými 28 storočiami spomínaná Biblii ako manželka kráľa Achaba, ktorý bol židovský izraelský král, kde bola práva viera v jediného Boha a ostatné národy si ctili všelijakých božikov a možno nejakého pánbožka. A z toho pohanského prostredia mnohobožského pochádzala Tuším, že z Týru a Sidonu nejaká princezná, ktorá sa nám vydala, bola kráľovná, zrazu sa ocitla paláci, kde sa ctil prvý boh aj manžele, král Achab si ho vybral asi mu bola teda, bola asi pekná, bolo, bolo to asi o niečom a mala ona aj asi nejaké kvality, len v tej Biblii spomínané, že to bola najväčšia intrigánka v dejinách možno tejto planéty a ocitla sa na vrchole moci, kde mala obrovský vplyv a zahrala krásne divadielko, aká je to vznešená krásna bytosť a možno zahrala aj pokoru a zbožnosť. A čo bolo pod touto jej maskou? Najväčšie intrigánstvo, najväčšia zloba, pomsta, najväčšia až satanistická nenávisť voči pravde a obrovská škodoradosť z toho, až možno to nazval pán právnik Linter, Lindner na Infovojne, zistil to u tých niektorých sudcov, či prokurátorov, či vyšetrovateľov. Oni sú tak zvrhli niektorí, že oni majú sexuálne zrušenie z toho, že niekoho odsúdia krivo, že ho dajú do basy a že ho trestajú a, a nejaké, nejakých zločincov prepustia nevinného, tam dajú do basy a rehocú sa z toho. Tak oni majú z tohto najväčší orgazmus. Tak toto je duch Izabel ktorý je v Biblii spomenutý, no a ak ste o ňom nepočuli, tak nie ste katolíci poriadní, ani kresťania, ani židia, pretože tento duch vyčíňa je prítomný v nejakej rodine, v nejakom cirkevnom spoločenstve, už sa nám dostal aj na biskupské úrady, aj na štátnické funkcie, aj do obrovského vplyvu moci, kde sú banky a dostal sa nám už vraj aj do Vatikániku. No tak si ho spomenieme. Pred ním troška povarujeme ostatných, čo počúvajú, aby keď náhodou ho stretnú, tak aby ho vedeli zaregistrovať. A tento duch kráľovna Izabel si vytipovala proroka, ktorý bol vtedy najväčší, jeden z najväč, dvaja najväčší starozákonní proroci, ktorí sa zjavili Ježišovi vo videní na hore, boli Mojžiš a Eliáš. Mojžiš bol tak 3300 rokov asi pred nami a Eliáš bol tak 3800. Tak približne by ste vedeli, ešte predtým, kedy sa v židovskom národe nenazýval pravý boh Jahve, ten sa zjavil až Mojžišovi v ohnivom kríku a predstavil sa, že ja som Jahve, alebo Jahu, vraj sa to vyslovuje v tom hebrejskom jazyku a my ho máme ako Jahve, v preklade ja som, No a pred mojžišovskými časmi, tie storočia, nejakých 500 ročí predtým sa nazýval Boh El, Elohim. Tak je napísané, že Elohimovia, zaujímavé, že to není je jednotné číslo El, ale Elohimovia vraj prišli z neba a stvorili človeka. Je to plurálus majestatis, čiže množné číslo, to si všimnú len biblickí odborníci, ale vtedy za čias Eliáša sa nazýval Boh El a Eliáš bola bytosť, vtedy asi najkvalitnejšia, ktorá mala najviac rada v úcte pravého Boha, mala pred ním najväčšiu bázeň, to sú jednotlivci, ktorých naša mužská zbožnosť sa prejavuje teda nielen že poslušnosťou voči Bohu, ale radikálnou poslušnosťou voči pravde. A v tom bol Mojžiš po svojej dobe najpokornejší muž, najlepší. No a ešte pred ním prorok Eliáš, ktorý bol naj, najradikálnejší, najvernejší pravde. Presne toho si vyhliadla kráľovná Jezabel a začala ho prenasledovať. Začala ho ničiť. A to preto, lebo tam prišlo k nejakej konfrontácii, bolo tam okolo 400 falošných prorokov a bol tam jeden pravý prorok, ktorý Dočítate sa tu v Biblii, prišla nejaká konfrontácia, kde sa vyjavilo a nejaký zázrak z neba prišiel, že Mojžiš je pravý prorok a tých ostatných, čo tam tancovali okolo nejakých tých svojich modiel, to boli falošní, nejakí ezoterici v vtedajšej doby, falošní proroci, no a vraj ich Eliáš pobil. Je napísané, ale on ich zabil osobne. Ale nie, on, on, on len hovoril pravdu a pravdepodobne král Achab ich dal či zatknúť, či ich ponížil, neviem, či ich ozaj fyzicky zlikvidoval. To už text, z textu som sa to nedozvedel, ale Eliáš vyhral a to ohrozilo Jezabel a jej plány, ktorá mala v pláne zamoriť pohanskými bôžikmi a nejakou falošnou okultistickou spiritualitou vtedajší Izrael, bola na najvyššom mieste, robila, čo sa dá, hrala si dokonale divadlo, no a tohto proroka začala ničiť, prenasledovať a on sa musel od nej vzdialiť, odišiel, nebol to masochista, ani sadista určite Eliáš nebol a išiel 40 dní ako uštvatý starý muž, ktorý už nevládal z toho štvania do neho a zobralo ho nebo, máme napísané tak obrazne alebo doslova. Ohnivý voz prišiel z neba a zobral Eliáša na nebo. To sa stalo v starom zákone, tuším len dvom, Henoch a Eliáš, boli vychvátení do ohnivého voza zobratí, boli na nebo vzatí aj s telom, aj dušou. A či to niekto verí alebo neverí, či nejaké vychvátenie príde na konci dejín, pred vládou Antikrista majú byť takto zobratí do neba, či na ohnivom voze, alebo ako nám tvrdia, že pôjdeme do oblakov a tam nás už čaká nejaké obrovské ufázinej galaxie, to je také troška UFO vysvetlenie. Niečo také je možné a nejaká dematerializácia našich tiel. Myslím, že pre najvyššieho, ani pre jeho anielov to nebude problém. Je to taký problém ako u nás plusknutie prstom alebo myhnutie okom a všetko sa zmení. A možno tu zmizne tisíce ľudí, možno milióny, nevieme. Stalo sa to, je to v Biblii, je to Eliáš, Henoch a Jezabel tam patrí. To sú také dva kontrasty. Tam, kde sa vyskytne najväčší ctiteľ Boha a pravdy, tam automaticky príde aj nejaká Jezabel ktorá ide si hore, začne prenasledovať a skončila nejako veľmi škaredo, vyhodili ho z okna, kone ho pošliapali, jej telo roztrhali psi, je to dne. Ak chce niekto, dohľadá si. Ja len tak troška, aby som na to upozornila, aby som povedať aj ja, ak si všímate, že tu hovorím trocha odvážnejšie, veci, čo sa inde nedozviete, ako mi jeden poslucháč povedal, však vy tu hovoríte Prečo to inde nepočujeme? No, lebo lebo taká, taký duch Jezabel prišiel aj do RKC, na ktorú vás upozorňujem, ako tú pôvodnú církev katolícku a poštolskú, kde nájdete to najcennejšie, čo spiritualita prináša kresťanská. Najlepšie preloženú Bibliu, tak tam vznikla na pôde RKC koncom 4. storočia bola schválená kánon kníh. Tam boli tí najväčší duchovia, najväčší svetci, najlepší teológovia, najšlachetnejšie matky Terezy, najlepší svety Hieronymovia, alebo ako máte na obrázku, tí najkvalitnejší duchovia, ako bol John Henry Newman, ktorý tu bol pred 200 rokmi, máte ho na obrázku dnešnej relácie, jeho citát, ktorý bol anglikánsky kňaz, v Anglicku. No a keď mal nejakých tých 44 rokov a 20 rokov bol už v službe ako anglikánsky duchovný, tak začal hľadať, nechcel zostať na povrchu kresťanstva a zistil, ako vznikla anglikánska církev. Však ona sa očlenila od stáročne fungujúcej, nejakých 1500 rokov bola predtým nejaká iná. No to je tá katolícka církev, začal to študovať, hľadal, kde je pravda a že anglikánsku církev založil Henry VIII, ktorý mal nejakú manželku, s ktorou žil 20 rokov a mal 10 detí raj, z toho 9 synov a, 9 mu zomrelo, zostala mu jedna dcéra, strašne sa hneval na pán Božka, že prečo ja, král Anglická, ktorý bol katolík, ktorý napísal aj traktát do Eucharistii, pápež ho za to pochválil. A ja, ja, katolícky, anglický král, najmocnejšia mocnosť na celom svete, ja nemám potomka. Ja chcem druhú ženu. A tak si zmyslel, že tú druhú ženu mať bude. A žiadal pápeža, ešte slušne, ako král Achab, tiež zahrala si divadlo, to slovo Achab je zozadu Bacha, no Bacha na týchto kráľov, vedľa ktorých je nejaká Jezabel. No tak žiadal že prosím vás, však mi dajte, tam manželstvo prvé je, áno, to, to je neplatné, ja nemám potomka. A pápež sa rozhodol, nie, pán král Bacha, anglicky, to manželstvo je platné. Čože? A zburil sa. A ja túto druhú ženu chcem a ja celé Anglicko otrhnem od rímokatolickej viery a ja budem tu pápež. No tak kardinál Newman, ktorý nedávno ho vyhlásil, aj František a to potvrdil, že to je učiteľ cirkvi, je to svetec, je to intelektuál, tak tento v 44. roku jednoducho na takúto pravdu prijal a čím sa prejavuje chlapská zbožnosť, na to dajte, to je kľúčová vec, čo vám hovorím teraz, všetci chlapi a muži, dajte pozor, keď vás tu vyučuje, mám aj zodpovednosť, nezabudnúť na kľúčové veci, aj keď to zdôrazním, že keď sa ja dozviem z histórie, v nejakej Biblii alebo v nejakom názore, že toto je lepší názor, ako som mal 40 rokov, tak moja zbožnosť a pokora mužská sa prejavuje tak, že ja to príjmem. A dokážem zmeniť svoj názor. A nebudem to považovať, že ja mám byť konzistentný. A ja som, ja som tu, pán Boh ma stvoril Anglicku a mal, rodičov som mal Anglikánov, ja musím byť Anglikán, ja som vysvetený z Anglikánskeho kniaza, 20 rokov som pastorácii a moja úloha je byť anglikánskym duchovným a tak aj odísť na väčnosť. To je takzvaná konzistentnosť. Čiže trvale sa držím nejakého teda názoru, nejakej línie. Ja nie som ako farize, že budem každý rok meniť nejaké názory. To odo mňa nečakáte, ja som charakterný muž. To má svoje, má to čosi do seba, ale nerobme sa ani z konzistentnosti, ani zo svojho názoru, ani zo svojho cirkevného spoločenstva modlu, na tým Biblia varuje, lebo kto sa klania modlám, ten už má v sebe ducha Jezábel, čiže nebere to s Bohom vážne, ten sa pochabí. A keď odmietne nejaké pravdy a je neverný svojmu svedomiu a nedokáže sa zmeniť, čo kardinál Newman krásne odporúča všetkým, teraz mojim poslucháčom a celým dejinám a celým anglikánom, ak sa vy dozviete nejaký lepší názor a pravda je to, overíte si to. Aj v archívoch, aj v nejakých spisoch, aj vo svojom svedomí, aj v konzultácii, aj v tichu pred Bohom a to nejaký čas trvá, tak neváhajte to zmeniť, ak je to lepší názor. Takto sa prejavuje mužská pokora, mužská zbožnosť, bázeň k Bohu, čiže to najpoto kľúčové, No a dôsledky toho rozhodnutia bolo, že musel teda povedať tým svojim kolegom, kde bol na anglikánskom biskupstve, či na univerzite, či medzi tými lordami. Viete, som zmenil názor a možno musel znieť aj to, že ho posmek si z neho robili, možno ho niektorí obdivovali, možno na neho pľuli, ale jednoducho on bol verný svojmu svedomiu. A to nám dáva církev za príklad, keď si spomína na tohto velikána, ktorý, ktorého pápež za nejakých, tuším od tohto rozhodnutia, asi za nejakých 30 rokov povýšil do kardinálskej hodnosti, keď mal 78 rokov a dožil sa aj pozemskej slávy ako knieža cirkvi a má aj väčšinu slávu a veríme, že je v nebi, pretože ak pápež vyhlási, že je niekto svetorečený, tak to bolo po nejakom skúmaní, že to bol čestný muž, že to bol muž vzdelaný, že to bol muž verný svojmu svedomiu a že to bol muž verný biblickej viere a svetej matke církvi. A predstavte si, kardinál Newman jedna z jeho najkľúčovejších, najkrajších vecí, takých pre mnohých neznámych, preto vám to pripomeniem, je, že v rozhovore, keď bola debata o tom, či je pápež omylný, či neomylný, tak pripíjam na to, že máte v cirkvi pápeža, je to nástupca apoštola Petra, ktorý je aj v nejakých veľmi vážnych veciach neomilný, nie vo všetkom, ale ešte viac pripíjam na naše svedomie. To je ešte väčšia hodnota ako pápež. Toto by ste u málo ktorých katolíkov našli, tak kardinál Newman to má, že naše svedomie, čiže tajomný Boží hlas, ktorý sa nám ozýva v hlbinách nášho bytia. Je to hlas Boží. A človek, ktorý nechce klamať, ktorý sa nepretvaruje, ktorý je charakterný, robí čestne ako vie a niekedy uzná, že som sa aj mýlil, aj som mal nedokonalý názor a charakterne sa pekne prikloní k nejakému lepšiemu názoru, tak si to svedomie, ten hlas, Boží hlas svedomia nezabije neotupí a stane sa z neho po nejakých rokoch osobnosť, nie hoci aké stádo, nejaké sliepky, stane sa z tých dievčat labuť a stane sa z toho brata osobnosť, ktorý má jasný hlas vo svedomí a dáva druhým dobrý príklad, ktorý je k nasledovaniu. To je krásna cesta a je sú aj takéto príklady, len není ich veľa. No, sú to výnimočné. Väčšina ľudí podlieha duchu Jezabel, aj v cirkvách, podlieha tomu, že zistia, prídu do cirkevného prostredia, zasvetia sa tam ako reholnice, ako kňazi bohoslovcia, roky tam fungujú a zistujú, že tam nemôžete pre, prejavovať nejaké vlastné ego a vlastné nápady a zlepšováky. Tam je veľmi dôležité a pritlmené môj názor dám do úzadia a čo je názor cirkvi. Áno, áno, ten sa naučíme na spameť, robíme si z toho doktorátiky, hovoríme to v kaze a tie ideály ohlasujeme. A to, čo si myslíme, to mnohokrát nepovieme, Zhráme divadielko, že my už tie ideály, čo hlasujeme a žijeme, mnohokrát to tak nemálo kto žije úprimne a prizná sa, že ja som aj človek, mám aj iný názor ako pán vedúci, alebo ako to tu momentálne niekto hlasuje, máme to všetci vytrubovať ako propagandu, na to má málo kto. No a tam sa učia poslúchať a sú tak poslušní, že to je pre nich dôležitejšie ako toto, čo hovorím, Dôležitejšie je to ako Biblia, dôležitejšie je to ako Kristus, dôležitejšie je to ako Pán Boh. Poslušnosť, aby som išiel kariérne hore a mal len úspechy, aby ma potlapkávali po pleci a stanú sa z nich jesmení, ako to sa to na to pýtal jeden bohoslovec pána e, rektora v kniažskom seminári. Pán rektor, ja vás tak obdivujem. Vy máte tituly, vy ste dekany, alebo vy ste čo ste to je rektor, či dekana, aká najvyššia funkcia v tom seminári. A vy ste tak úspešní a, a chodíte po univerzitách články. A ja by som tiež chcel takto ako vy. Vy čo mám robiť vo svojom živote budúco? No a ten pán dekan mu tak povedal, vieš čo, musíš sa naučiť hovoriť, a teda nikdy nehovoriť slovo nie Povedal mu to tajemstvo. On si sadol a dostal taký základ, ako byť úspešný v rimokatolíckej cirkvi a v oblasti kniažstva, keď chce byť teda vysoko to niekde spoločensky dotiahnuť. Musím byť tzv. jesmenom. Vždy to, čo mi nadriadený povie, povedať áno, áno a posluchnúť. Nesťažovať sa, nekritizovať, poslúchať, vykonať rozkaz a myslieť si svoj, môže to byť aj, môžeš si myslieť, to ti nikto potom, keď máš problém nejaký traumy, tak sa vyspoveda, ale nehovor, buď ticho, poslúchaj. Na tento jesmenizmus je už duch Jezabel. To vám povie iba odborník, a keď tu hovorím veci, ktoré nikde inde nezaznejú v cerkevnom prostredí, ja vám to demaskujem, že toto je duch je zabel. Je to vlastne naučenie toho človeka, aby bol pudlík, aby bol mopslík, aby bol nejaký poslušný, vykastrovaný chlapík, ktorému vlastne ide nie o pravdu, nie o čestné vzťahy a úprimnosť, to je vedľajšie. O Krista, čiže lebo Ježiš je pravda. Tam, kde je pravda, tam je Ježiš. A tam, kde sa začíname už pretvarovať, začíname hrať divadielku. To je duch, je zápel. Ak ňom niekto žije 10 ročia, ak ňom zomrie, pôjde do ťažkého očistca, kde, to je, tam sú už vlastne tie plamene, ktoré šľahajú z pekla, preto to nikomu neodporúčam, toto, len ten očistec skončí, len je to strašne niečo trapné. Ak niekto takto žije, a ešte trapnejšie, ako skončí. A najtrapnejšie je to, čo vytýkala, lebo Boží hlas vytýkal pápežovi vtedajšiemu doby, to bolo pred nejakými 700 rokmi, a ozval sa tento Boží hlas spolupatronke Európy, svetej Brigite, ktorá prísne napomínala páp nesvetého pápeže svojej doby a povedal tento Kristov hlas, tomu pápežovi, ty, ktorý sa chováš takto ako herec na pápežskom tróne, dávaš iným zlý príklad. Ty iných pod sebou tým zlým príkladom zabíjaš. Až takto. Zabiť sa dá nielen nejaké embryo, alebo nejakého človeka. Zabiť sa dá zlým príkladom. A toto vám povie iba niekto, kto má guráš. Toto vám pančovatelia kresťanom nepovedia. Nikdy, to si zapamätaj, nikdy títo jesmeni, to sú herci, to sú pamboškári. Jediná starosť je, ako ten Mikuláš, čo ide na tom rebríku, v tom výklade, šplhať sa po kariérnom rebríku, mať z toho väčšie výhody, väčší plat, väčšiu slávu, väčší obdiv, to je to najhlavnejšie. Ja ich tu demaskujem, že to sú falošní bratia. To nie sú osobnosti, to nie sú, no kresťania snáď ešte sú, ale to nie sú kristovci. To sú pančovatelia kresťanstva vo vlastnom vnútri, ktorí sa hrajú že, sa, že robia Boha oslavu, aj to hrajú divadlo, aj pravovernú liturgiu, ale ich v podstate robia seba oslavu, tancujú okolo vlastného ega, tancujú si na vlastnom hrobe, zamestnávajú, ako hovorí biskup eleganty, nesprávnych ľudí a duch Jezabel bude, keď sa dostanú na vyššie pozície v cerkvách, nejaké riaditeľia biskupy, alebo tam na štátnom sekretariate majú, bude tam prekvita duch Jezabel a keď ho vyštú nejaké tie ženy, tak tam bude prekvitať duch homosexuality. To je problém súčasného Vatikánu. To vám povie málo kto, tak som vám to prezradil. Dajte na to pozor. No a tento duch nejakého hereckého predvádzania sa už mám aj u pápežov posledných dvoch. Kardinál Miller, jediný, ktorý nabral gúraž napomenúť priamo aj pápeža, aj pápeža Františka, aj tí, čo robia synodu, že ste zodpovední za mnohé, toto už hraničí s riechmi Ducha Svetého. Viete, ako napomenul Leva 14. kardinál Miller? No počúvajte. Pápežová sveta povinnosť je nie chlácholiť svet a riešiť sociálne biedy, ale ohlasovať evanílium neriadiť sa protokolom pre hollywoodské hviezdy. Koniec citátu. Klobúk dole. Toto je tiež osobnosť. Kto dokáže verejne, ako jeden z kardinálov, to by mali všetci kardináli na pomenu. A čo robí pápež Lev? Prinesú mu tam nejaké BMW obrovský, nejaký Harley Davidson, či čo to bolo, taká obrovská motorka a on sa tam usmieva, sadne si na tú motorku, podpíše, všetci tlieskajú. Áno, áno, ako hollywoodská hviezda, to je ten protokol pre hollywoodské hviezdy. No a hovorí, migrantov treba všetkých príjmať. Všetkých migrantov treba príjmať. A chudobní, tí sú v jadre v cirkvi. No ale však medzi tými migrantami sú aj krimigranti. O tom nič. O tom, že je ohrozená bezpečnosť štátov v Európe a inde po svete, že sa s tými migrantami vybombardovaných krajín dostávajú aj krimigranti, ktorí sú platení nejakými gengami, majú z toho miliónové zisky, o tom nič. O tom, že identita štátov, kresťanstvo je tu rozložená, nič o tom, že sa každý deň podpáli jeden v kostolí v Kanade alebo v Francii. Nič. Len príjmajte migrant. No tak to je to pančovanie Evanília. To je ten, z pápežského úradu máme hollywoodskú hviezdu, ktorá tu na poli hovorí krásne veci a druhú nepríjemnú vec, polovicu vám nepovie, a toto ja cítim vo svedomí ako jeden z duchovných mužov. Ja sa na toto nebudem prizerať. Nesvedomie nedovolí mlčať, keď mám nejaký verejný priestor. A tak ste si vypočuli kázničku. Porozmýšľajte, kto tu uráža Petra Húra, a kto pančuje to najsvetejšie zo svetej vier. Dáme pauzu. Chceli som byť spravodlivým a poďakovať sa nielen tým, ktorí ma podporujú, počúvajú, žehnajú, ale aj duch, keď eh, som sa celkom vedomé, slobodne zaradil medzi mužov, ktorí začínajú pomenovať problémy tak, ako sú, snaží sa pritom spravodlivo, pravdivo, odvážne, no tak som medzi tými v hľadáčiku medzi duchom je zábel už dno. To sú jedinci, kolegovia a veriaci, ktorí až tak pravdu nemajú radi, ktorých pravda bolí, ktorým to vadí, ktorým to divadielko v podstate vyhovuje, už si na to zvykli. A keď je medzi nimi niekto, kto je razantnejší, odvážnejší, pravdivejší, tak ich to začne bolieť. A oni tú svoju bolesť prejavujú tak, že začnú toho niekoho, kto hovorí pravdu, nemať radi. Začnú robiť niečo, aby sa ho zbavili, aby ho vyštvali, aby ho vyradili, aby ho znemožnili, poškodili, pošpinili. Toto sa mi stalo bežne, keď som bol pastorácii ako kniaz, som takéto veci nerozoberal v kostole, až tak odvážne, ale tak Snažil som sa robiť svoju eh, prácu ako duchovný poriadne a tie 20 ročia, každé 2-3 roky prišlo na mňa na biskupský úrad nejaké udanie od niekoho a čo som zbadal, čo ma veľmi prekvapilo, že duch Jezabel bol na biskupskom úrade, že prišli, zavolali ma a už mi ozlen oznámili, že kde som preložený o nejakých 50 kilometrov. Tak som to zobral, tak teda dobre, idem ďalej. potom druhýkrát sa to stalo, že som o 70 km na iné miesto, kde som bol 4 roky, no a potom na tom mieste som pôsobil a, prišlo zase na mňa údanie, išiel som 100 km. A tak mi to už bolo blbe, ak som povedal biskupovi Rudolfovi, pán biskup, ja sa niekde snažím, som 5 rokov tu na mňa príde nejaké údanie, obvinenie, bez toho, že by na ma niekto napomenul medzi štyrmi očami od niekoho, kto vôbec nepatrí do mojej farnosti, videl na mne, na mojich monterkách niečo špinavé, on tu napísal, že som špina a ja musím ísť 100 kilometrov inde a začať znova a vy to tu podpisujete, bež, to je bežná prevádzka dieceze. A to som zistil ako duchovný v nemocnici, že to zažíva veľmi veľa kňazov na Slovensku, že duch udavačstva, duch obvinenia krivého, bez napomenutia, osočenie a letíš na iné miesto a tam sa spametávaš, máš toho niektorý psychické, niekto žalúdočné vredy alebo problémy. To je bežná prevádzka. A viete, ako Rudol zareagoval? Malo v sebe niečo také aj Božie zvesil hlavu a hambil sa. Zahambil sa. Ale už, už som no, už napísal dekret, ak som išiel, preložený som bol. A keď som takto bol v Rooseveltovej nemocnici 9 rokov, každé 2-3 roky, asi 3 roky prišlo znova udanie na mňa, nejaké špinavosti a on už vedel, že sa mu to vytkol, že sa zahambil, už ma viac neprekladal. Tak som to ocenil, že on ducha Jezabel už nepodporuje, poučil sa, ja som ho slušne napomenul. Bolo to interne, žiaden škandál, len rudol zomrel a prišlo na mňa nejaké vražedné klebety, udanie a som vonku aj z kniažstva, aj z, a zrazu na charite medzi bezdomovcami. O tak som si myslel, že to sa stávalo v mojom živote, dám to vyšetriť moje meno, kňažstvo, kto si ochráni. No pozrite sa, ako ochránil. No. Vyhodený na 13 rokov, nik nevyriešený a duch Jezabel. Bol tak besný, že mi zabil česť, kňažstvo, prácu, nemôžem sa tam dostať, každý rok sa pripomínam. Ten duch Jezabel je besný a funguje v cirkva. Ja som jedna z tých obetí, keby som spáchal delikt, tak vám to tu poviem, spáchal som delikt, prepáčte, ale nejaké vražedné klebety som vonku, tak zapovinal som cítil napísať o tom nejaké svedectvo, máte o tom. Na mojej stránke je milosť posledného miesta, minule som to komu si posielal, nejaký mladší poslucháč asi nový, a chcel vedieť, čo, prečo som mimo služby, no tak ja som čestný človek a tak o tom čestné svedectvo podávam. Ak si to niekedy večer chcete prečítať, hodinku, dve si na to čas nájdete a pekne vás prosím, nešierte vražedné klebety ani z prostosti o inom človeku. A v tom svedectve, čo som tam napísal, tie argumenty a popísal som tú situáciu, ak som tam napísal nejakú jednu leživú vetu, tak ma usvedčte. Vás prosím, ako slušný človek. Vidím, že takéto niečo je v cirkvi, je to problém a ešte väčší problém to nie sú udavači, ale tí, ktorých prikrývajú, trestnú činnosť prikrývajú a chodia na sveté príjmanie a hrajú sa, akí sú oni kingovia. A keď idete za nejakým iným biskupom, chcete mu to povedať, on, nie, on to neprešetruje, on to svedectvo ani nečíta, on zavolá tomu niekomu, kto je posadnutý duchom Jezábel, z toho jesmen. Jesmeni sú pod ním, on je negativista, všetko negatívne, všetko zle, všetko ty si zle a duch obviňovania a zničenia. Ale mne to v podstate nahralo na na to, aby som urobil týchto koľko 588 relácií, čiže mne ten duch Jezabel vlastne pomohol vytvoriť tieto relácie, tým sa vám môže poslúžiť, tým pár tisíc poslucháčom, aj tejto cirkvi, ktorej som prítomný na Slovensku, Československu, vám to snáď povzbudí vieru, dávam nejaké, nejaké povzbudenie. A co je treba rozlišovať, že tam sú aj veľmi dobré veci. Vynikajúce veci. Tam sú právoplatné sviatosti, Svetámša, Svetý Ruženec, Biblia, aj spoločenstvo. Funguje, mnohé veci robia pre mládež, pre charitu, o tom potom, to treba povedať. No ale sú tam, tam, kde je to najcennejšie, najsvetejšie, to je obrovský paradox, ktorý väčšina ľudí nevie spracovať. Ako je možné, že sú tam najväčšie škandály, ako McCarrick, nejaký rupník, nejaký pochechtávajúci pápež, ktorý požehná vakcíny, ktoré zabili mnohých ľudí a doubližovali. Ako je toto možné? No už to je ten paradox, ktorý bol po celých 2000 rokov a určite kardinál Newman keď bol ešte anglikánsky kňaz, videl mnohé škandály v cirkvi a zvažoval tie plusy, aj tie mínusy, oddeloval to. To je umenie intelektuála. Pozvaní sme k tomu, že toto je niečo dobré a toto je niečo choré. A oddelme to. To sú zrná, to sú plevy. To, čo je dobré, si treba vážiť a to, čo je zlé, treba oddeliť a keď aj to zlé niekto robí, my máme povinnosť milovať tých ľudí podľa svätého Augustína, neodsudzovať ich, ale tie hriechy, tie trestné činy máme povinnosť zareagovať. A veľmi silno odmietavo. Vyhnite sa tomu, aby ste z veľkého jesmena, to odkazujem všetkým mojim ex-kolegom, všetkým katolíkom, oni vás učia, aby ste boli jesmení, poslušné, poslušné ovečky, ktoré vykonávajú všetky rozkazy a premeníte sa postupne na jesmeno, poškodíte si dušu. A keď vás to už prestane baviť a budú tam veľké krivdy a vaša, vaše návrhy, kritika, aj usvedčenie nejakých, čo páchajú trestnú činnosť, to bude zignorované, stanú sa z vás, ako to tu mám napísané, počkajte, záporáci za, stanú sa z veľkých jesmenov, extrémnych, veľkí, silní záporáci, čiže negativisti. A toto je ten nekatolický extrémizmus, na ktorý vás málo kto upozorní. To sú tí, ako by som to prirovnal, v nemocnici som chodil, veľakrát som tam bol na hematologické oddelenie 4. poschodie, kde bola taká jízka. Tam bolo treba si dať plášť, E, prezliec, e, plášť, e, dať si na hlavu niečo, dať si ešte aj... Prečo? Lebo to bolo um, oddelenie, kde bolo prísne sterilné prostredie a keď tam človek chcel, či kaplan, či nejaká navšteva aj musel byť zaobalený. Tak, tak to, to sa dá pochopiť. A dozvedel som sa, že v takomto prísne sterilnom prostredí nemocničnom na tých jízkach ako bola hematologická iska. Tam vraj, keď sa vyskytne alebo na podobných oddeleniach nejaké, prevalí sa tam nejaký vírus a nejaká infekcia. Takže to je tak agresívne, tak nenormálne, že to nikde inde v zdravotníctve na nemocniciach nemáte ako tam, kde to bolo príliš sterilné. Presne to sa deje v cirkvi. Tam, kde je tá najväčšia svetosť, tam sú tam najväčšie pohoršenia, najväčšie ututlávačky, najväčšie prikrývačky, najväčší farizej, najkvalitnejší duch Jezábel, kde sú tí najlepší muži vykastrovaní a ukryžovaní, dopotupení, prenasledovaní. Tak, aby ste sa to, aby vás to neprekvapilo, toto zažijú len i medzi mužmi a sestrami niektorými rytieri a rytierky, ktorí majú radi pravdu, ktorí to berú vážne, a ktorí sú ozajstní, nie nejaké ovečky, vystrašené, niekedy pocikané, ale sú to jednoducho baránky, ktorí sú ochotní nasadiť aj nejakú obetu a sú prenasledovaní a od, od, dokážu odolať a bojovať férovo s tým pretlakom týchto škodoradosných izabelistov, ktorí začínajú, začínali sme všetci jedným, jednej lavici, ministranti, bohoslovci, kňazi. Boli sme ale Jednoducho, oni si zvykli na pokrytectvo, oni si zvykli na karierizmus, na titulomániu, na mitrózu a robia tancovačky okolo svojho ega, chodia častokrát na nesveté a potom aj vyslovene nesveté príjmanie, keď je tam trestná činnosť a nerobia za to žiadne pokánie a toto z nich spraví monštrá, monštrá, ktoré nemajú výčitky, ani keď sa dejú strašne veľké zlé pohoršenia a zabíjajú iných svojim zlým príkladom a absolútne si nie sú vedomí, že, že robia nejaké chyby a keď ich niekto napomenie, tak ho vyštvú, ako je zabel Eliáša. Toto je v cirkvách. A toto sa bude zväčšovať. A dobre je trocha toto, takéto niečo v katolíckom prostredí. Nehľadajte, že vás niekto poučí takto otvorene. O toto sa tutlá. Oni kňazi to vedia, čo hovorím. Len sú vykastrovaní v tom, že nemôžu o tom verejne hovoriť. Keď sa niekto z nich na nejakých schôdzach, rekolekciách ozve, tak je preložený do rómskej osady, to je prvý stupeň potrestania, tam budeš roky v rómskej osade, a keď je mal, tak ťa ešte pošleme na nejakú brdárku, kde by sme z vlastného platu doplácať, aby si mal na, na, na to prevádzku farnosti a potom ťa vyštveme do, do Čiech. Veľa kniazov je v Čechách vyštvatý. A kto to robí? No to robia tí vaši otcovia biskupy. Otcovia, ktorí stratili otcovstvo, ani nevedia kedy. Tak to dávajú náhubky vlastným kňazom. Ježiš im hovorí, prikazuje, ohlasujte evanelium. Vynikajúce. Benedikt XVI vyhlásil kňazi, evangelizujte internet. No ale biskup povie, nie, ja si neprajem, aby si ty takéto veci rozprával. No však tieto veci hovorí aj Vatik. Nie, nie, moje dieceze to neprajem, lebo ťa potrestám. V tom momente je ten kňaz a takýto typ kňazov odvážnejších rytierov vykastrovaný a musí pôsobiť pod nejakým pseudonymom, čo je taký trápas ako keby ani neveril Boha, však toto sa raz prevalí. Ježiš si ťa povolá, však ty kastruješ vlastných kňazov, tých najlepších. On, on, on, on, on, on sa pretváril, že nič sa nestalo. No tak to je chyba. A keď títo biskupy držia jednotu a nezaujímajú sa o tých, ktorí sú prenasledovaní v nejakej dieceze, príde do druhej, oni to ani nevyšetria. Oni držia jednotu, to, čo ten biskup, no tak to je jednota nie Kristova, ale konštantínovská alebo nejaká, nejaká farizejská, ktorá bude vyčínať tej krajine a s tou krajinou aj vierou to pôjde do ľuboda. Počúvate, čo som napísal pani ministerke, kolegyni, ktorá bola jedna z nás v alternatívnych médiách na televízii Slován, pani ministerka Martina Šimkovičová s pánom doktorom Kotlárom, ako úžasne tí tam hrkútali a pekne obhajovali tie alternatívne hodnoty, ktoré sa nemôžu obhajovať. Ona sa zrazu stala politike pani ministerka kultúry, dobre nahodená, dobre vyzerá, ale počúvajte, čo som jej napísal pred troma dňami. Pani ministerka, dať ocenenie pánu biskupovi Rábekovi to je jeden z našich katolických biskupov, šéf vojenského ordinariátu, ktorý je, tuším, aj slovenský generál. A má na starosti armádu a políciu a nejaké väzenstvo. Má pod sebou nejakých 40 duchovných a on po nejakom čase končí, neviem po koľkých rokoch z tejto funkcii, bol dlho pomocný biskup pod pánom kardinálom porcom a potom sa stal duch, eh, šéfom, generálom pre duchovných. No a tuším, že v sobotu bude vysvetený dvojmetrový páter Kapucín na jeho miesto. On ešte slúži a pani ministerka ho ocenila za celoživotnú prínos pre kultúru, pre Slovensko, pre kresťanskú vieru a tak ďalej. Vy ste dala ocenenie tomuto biskupovi, čo mlčal a poslúchal ako cirkusový pudlík pri vojenskom prepade planéty COVID-19. To bola vojenská operácia tajných služieb. Umelo spanikárená celá planéta, umelo dobodaná celá planéta. Teda polovica sa ne. Za tým bolo vojsko a on mlčal. On poslúchal všetky opatrenia celou biskupskou konferenciou, aj našou vládou vtedajšou. Strašná hamba. Nepovedal nič proti. Čo salutoval pri odovzdávaní stíhačiek, keď vypukol konflikt Ukrajina-Rusko. Proti Ruskej federácii za čias infantila Hegera bol prítomný na letisku a neviem, či sa modlil, či žehnal. On s tým vlastne súhlasí. Čo v konečnom dôsledku, keď sa na tým hlbšie zamyslíte, že Rusko mohlo trestnúť jeden kinžal na parlament, druhý kinžal na hrad a tretí kinžal na biskupskú konferenciu Slovenska. My sme oprávnení cieľ vo vojne v Rusku kvôli odovzdávaniu tých stíhačiek za ministra Náďa. Sme vo vojnovom stave. Nič. Pán generál, nič. On tam bol prítomný, neviem, či sa usmieval, či plakal, ale salutoval a teda s tým súhlasil. Za toto dostal za život. A ešte do tretice, čo ani nepípol pri obchodovaní Slovenskej republiky za vlády Roberta Fica, jeho štvrtej vlády, kde sa dodávajú zbranie na vraždenie palestínčanov v genocíde v Izraeli. Tri otazníky, sedem vykričníkov. Vaše najväčšie fópa, pani ministerka. Akí bimbovia či bambulovia vám toto poradili. A vy tam asistujete, sa tam usmievate a tam tlieskate. Za, toky, za toto protikresťanské sa toto proti Slovenske dostáva ocenenie biskup, ktorý odchádza. A není nikoho z kňazov pod ním, tých 40 duchovných, čo sú vo vojenskom, majú výborné e, platy a uniformy a šrafkujú tam pri omšiach. Není tam biskupy, ani jeden ho nenapomenie. No tak ja sa obetujem za žurnalistov a s Mirom Heredošom, ktorý sa tuším z novinárov na to pozrel, vláda dáva nejaké zbrane, ale nie je vláda, to sú nejaké súkromné firmy, ktoré vyrábajú zbranie a obchodujú a do rôznych krajín sveta ich odovzdávajú a sú tam vládny nejaký papier, kde koľko zbraní, koľko peňazí sa dalo na tam a tam do tej krajiny. A on odhalil, že Izrael to je vyradené, to je zatajené, koľko miliónov, či desiatky, či sto miliónov zbraní išlo do Izraela pánu Netanyahuovi to je jedno fópa. A ďalšie je, že Slovenská republika tam dodáva zbranie, tu na Slobodnom vysielači je aj pán Kaliňák, ako keby sa nič nestalo, však pán minister obrany. Budete za to zodpovední pred Božím trónom. Bude vás súdiť Ježiš Kristus. Ja s Mírom Heredošom budeme v komisii, my sme vás napomenuli, robíte neprávosť robíte strašné fópa. A vy, pani ministerka, vôbec ste mi neodpovedali na Facebooku, či sa hambíte, či je to všetko v poriadku, mlčíte, tvárite sa, plieskate, chodíte na svete omše a dodávame zbranie. Tam bolo desiatky tisíc palestínčanom ukradnutá Gaza, vybombardovaná, oni boli vyštvatí. Tam mnoho tisíc ľudí je zavalených, vyštvatých a tam pán Trump s pánom Netanyahuom sa desi v parlamente vytlieskávajú, ten má tam grimasu ako nejaký kačer Donald, hrá sa na mierot, však vám už tam chýba už len nejaký antikrist, aby vás zastrešil a vy mu budete tlieskať a idete do zatratenia aj s tými, čo vám veria, čo to vy páchate pre Boha. To sú orgie, orgie, ducha Jezábel ktoré sú okolo nás, aj v cirkevnom, aj v štátnom prostredí. A pokánie? No žiadne, aby boli a nerobili žiadne pokánie za svoje neprávosti a tak sa budú škvariť na veky v pekle. No toto, toto, o toto vám ide, na toto žijete. Na toto máte tie funkcie ministrov, biskupov, na to máte toľké omšap, na toto vy žijete, aby ste sa až takto klamali takéto zvrhlosti robili a vrcholie. Chcel som to dať, aj som to poslal Petrovi Kršiakovi. Našiel som to. Jalaj Sulejman, ten sírsky pravoslavný kresťan je za komunistov. Ten zhrozený o tom nahral video, kde si som to našiel. A vytýka, aj ten bude v tej komisii. Na tom Božom tribunáli a bude tam vysvetľovať. Či, či, čo ste to vypáchali, na zločinoch máte podiel. A zakončil to videom od pána premiéra Roberta Fica, ktorého nazval pán kardinál, že to je charakter, aby sme nevolili toho nešťastného kisku, ktorého nikto nepozná, ale v osvedčeného charaktera. No ale tento náš charakter, pán premiér povedal na otázku nejakého novinára, že či ste poslali peniaze do gazy na genocídu, Slovenská republika. A on odpovedal, už to vymazali to video, preto ho nedáme ako ukážku, tak ho len komentujem, že nehľadajte morálku tam, e, kde sa obchoduje so zbraní. Tam morálku nehľadajte, kde sú vojnové konflikty. No tak ale my, prepášte, my sme kresťania. My nie sme takíto jezabelovskí politici ktorí sa budú líškať pani Lajenovej, aký sú, ako sú Európsku úniu a prídu na Slovensko hovoria presne naopak, ako Európska únia je už zlá. Jednoducho takýto duch pokrytectva vám poškodí vaše duše, poškodí to ekonomiky, poškodí to vaše národy. Je to zlý príklad, ktorý zabíja. A títo naši papaláši aj cirkevní sa na to nemo prizerajú, tak to je vysoký stupeň bohosti, je to duch Jezabel, je to pančovanie viery, je to prenasledovanie kristovských hodnôt na slovenskom území, v štátnych službách, našej pravej cirkvi. To sú hrobosy. Tak, ďaká Bohu, že ten duch Jezabel vo mne osobne, že ma oslobodil od povinností, ktoré som mal v Banskej Bystrici a tu pod Tatrami Pán slobodne vysielam a napomínam aj takých veľkých intelektuálov, ako je pán profesor Halík Prahy, ktorý ma možno aj počúva a podobné celebrity, ktorí o týchto obrovských pohoršeniach a zlom príklade ani neceknú. Ututlávajú to spolu s polokatolickými médiami, ktorí sa hrajú divadielko, že e, aby sme boli Eh, tej Evropské unie eh, jo, to je modla moderního pana Halíka, ta Evropská unie a, a aby sme boli konzistentní a v tom boji proti tomu strašidelnému Rusku. Já ja nezvelebujem Rusko, že tam je všetko v poriadku. Rusko napadne Európsku úniu, vraj, kde si z východu príde antikrys, píše sa to knihe pravdy sú to hrozitánske veci, upozorňujme sa tam, kde je problém. To je naša identita. Alebo aj pápeži stratili identitu. Hrajú sa na hollywoodske hviezdy, idú riešiť chudobu, idú riešiť migrantov, riešia nejaké dobodanie ľudí vakcínami, ktoré nie sú ani schválené, ktorí urobili oveľa viac škody ako osohu a oni to propagujú ako dealery big mafie. Toto oni riešia na toto ich Ježiš absolútne nepoveril. Ich pracovná náplne ohlasovať evaníliu, brániť kresťanské hodnoty, baránkov a ovečky a karhať nejakých achabov a vystrihať všetkých pred duchom Jezábel, čo si oni neplnia. Preto ich karhá. Dáme pieseň a vytočíme hostia. Mali by sme mať na linke súdnológa a evangelizátora na internete Janka z Banskej Bystrice. Tam si bratu. Áno, pozdravujem teba všetkých, áno. Steru, stretol si sa s nejakým duchom Jezabel vo svojom okolí? Nejakým agresívnym duchom, čo ťa napadol za to, že slúžiš Bohu v cirkevnom prostredí? Tak každý kresťan, ak ide a kráča s Pánom Bohom, tak sa musí iste nie len raz, ale viackrát stretnúť s takýmito s tak, e, s protiútokmi zlého podobe. A ty si bol aj na policii niekoľkokrát. Teba tiež napadli aj fyzicky. Povedz niečo o tom, ak chceš. Ak nie, tak povedz niečo, čo si si pripravil. No, tak keď vám o tom hovorí, tak dobre, tak akože poviem, tak skratke. No, No prepadli ma bietesté samozrejme. Prepadli ma ráno. To som nečakal, to nečakal nikto, dokonca ani policajti. Alebo keď si pozrali môj život, ako žijem, tak sa tomu čudovali, lebo vraveli, že to len, to len mafiánom také veci robia dokonca. Takže, no a takže to bolo, to bolo tak, že a poviem tak skrátke to je na dlhú debatu. Mm, proste ja sa modlím za istú osobu, ktorá je, e, som povedal, v rukách mafiánov, poviem tak obrazne, ale duchovných mafiánov, teda zlých duchov, pod e, rúškom nejakých, ako som povedal, je to je niečo tam okútne. no okútne, nie v tom smere, že, rvívala, že slúžia diablovi, ale nevedomky slúžia diablovi pod rúškom viery. To znamená, že, to znamená, že aj keď Čiže stalo to v cirkevnom charizmatickom prostredí, no, hralo tak, sa to áno. na nejaké charizmy, zjavenia a za tým bol zlý duch, ktorý si ty zautočil modlitbou a ten zlý duch ťa takto fyzické napadol. A ty si povedal vraj aby že no. tým policajtom, však to dajte ako trestné oznámenie, ako si to povedal, že ja im odpúšťam, či ako si to presne? No áno, hej, povedali mi, že, lebo to, to bolo viackrát, to ne, nebolo len toto, fyzické, ale aj proste osočovanie a no proste hrozné veci. Také veci, čo by ste tomu možno že ani neverili, ale je to realita, to bola, lebo mm, takto, ja som im odpustil, samozrejme, že ja som povedal, viete čo, nechajte tak, to je jediný práca pre vás, to je práca pre, pre Pána Boha. A tak ja som napísal do zápisnice, že ma odpúšťam ako kresťan a povedal som, že to si Pán Boh vyrieši a ja som to obetoval Bohu ako za ich obrátenie. No a to chcem vlastne povedať, že vlastne tí charizmatici, ako oni nie sú zlí, hej, tí ľudia, len sú dopletení, no to znamená, že že nie všetko, čo je zlato, je zlato. No, takže ten diabol sa koľko razy ukáže, ako pána Mária, ako Pán Ježiš, alebo zomreli, prídu mm, v podobe. Takže znamená, to znamená, že vlastne, že treba tých duchov skúmať a skúšať. No a v tomto prípade to bolo tak, že i karizmatici oni majú také, že mm, také proste také bežné veci, jazyky, dar jazykov, pán Boh im povedal niečo, toto je, a nikto neskúma, no. No, to znamená, že vlastne takto to dopadlo a ja s Božou pomocou som to dáko prekúkol, no to bolo také už, no, nakúkol som to proste a no, a vyšlo to jevo hneď na čiatku, som to akože, ale tomu neverili ľudia, no, lebo tak a tak. A je to strašne silný duch, to je také, že to oni vám, títo, títo tzv. charizmatici, oni vám ani nechcú si ani priznať, že sa môžu míliť. To je taká, taká duchovná pícha. Oni lietajú, lietajú a no bohužiaľ tak to je, no. Takže asi tak. tak no, no máme to... svoje poslanie, ak sme niekde prišli do nejakého spoločenstva, kde sa to hrá na veľké charizmy a veľké no. kadejaké zážitky a pritom sa tam klame alebo sa tam prikrýva niečo zlé, to tak našou ešte... povinnosťou je to konfrontovať, napomenúť, riešiť vnútri. E- no a keď prídu nejaké útoky, tak s tým aj rátať, že preto, ja tí, preto tí, čo sa neozývajú a sú ticho, oni vedia, prečo to robia, lebo príde vojna a na to, na to majú len tí najlepší sa konfrontovať. A preto mhm. Vatikán robí také sú obrovské hrôzy neprávosti a Vatikánčík sa hrá, že je so všetkými kamarád. On nikoho nenapadne, nikoho neusvedčí, ako to robili svätí pápeži, ale potom prišla vojna. No, takže... Toto je, toto je náš problém cirkvi. Ale tak, ja tak doplním, že áno, že ja som mohol kľudne aj tých ľudí udať, aj do, boli to namočení aj, no, nechcem povedať kto, ale to jedno, ale nevedomky, no, ale ja som mohol sa sťažovať, alebo tak, nechajte tak, to, nevedia, čo činia. A pán Boh to obráti na dobré. A že keď aj niekto, najmä tomu aj kňazi, keď robia nejakú chybu, tak alebo onak, vždy treba, ako, aj keď sa povie nejaká pravda, povedať áno, modlíme sa za nich, za neho, aby im Pán Boh odpustil, lebo môžeme zajsť do takého extrému, že môžeme súdiť, odsúdiť a ešte tak ma napadlo, že lebo každý má nádej. A človeka nemôžeme odsúdiť nikoho e, do zatratenia, že e, no, veď vrak na, na krží sa obrátil a povedal, ešte dnes bude sa neho raj. Ľutoval, áno, a my nemôžeme povedať o nikom, že sa nemôže, lebo to my môžeme, lebo my ne, a nepoznáme ani pozadie, ani aké tam boli kliatby, aké okolnosti, toto, toto, to, tí ľudia, prečo to robil. A napríklad títo vrahovia, čo boli, no, ke, keby sa im takto venoval, no ale to, ten Merlin Manson alebo ten Bendy, ktorý vlastne, mm, keď zabil masový vrah, on bol ako inteligentný človek, toto, mal nejaké zranenia, hej, matka ho nechala, toto, a, a potom to už puklo tak, že ho nechala žena, potom sa nahneval na ženy a zabila ženy. No a potom sa, potom jednu také, takú dievčinu na internáte, to aj je video o tom, e, co, no proste ona bola ako posledná obeď a ona sa modlí na ružnec. Modlila sa a zaspala. A v tej chvíli, ako k nej ten vrah prišiel do tej izby na internáte, tak ju chcel zahubiť. A zrazu ako chcel jej ubližiť nejaký nožom alebo pištol, nožom asi, hej, mal nôž, tak mu nôž odskočil zrazu, odletel aj on a potom ušiel. A potom, keď ho chytili, tak povedal, že ako je to možné. A potom prišiel k tomu biskup a jeho potom aj spovedal, že ako aj tí policajti. A on povedal, že jednu vec nechápem, že, že keď som k nej prišiel, tak ma nejaká sila odhodila. A potom, ale mala v rukách, a mala v rukách rúženec. Takže toto by sme samotný... mali poslucháčov, ktorí sa ho no. nemodlia. No. A nejako... Niekto ti povie, rúženec to je modlárske, to ja sa nebudem, to není Biblii a to my nerobíme my kresťania, my sme, to sú to modlárstvo. Čo by si im povedal, prečo je rúženec dôležitý dnes? Tak, no, no tí, čo to nepríjmajú, iba jednu vec poviem. Nemusia sa modliť, nech sa modli, ako chcú. Ale ja hovorím takto. Ja nesúdim ani, pani protestantov, ani nikoho, ak žije úprimne. Ak niekto žije ako žije, nech žije ako žije. Ak mu to pomáha, tomu katolíkovi, hej, ja som katolík tiež, samozrejme, hej, tak poviem si, by som povedal, keby som bol luterán, že dobre, ak robí dobro, nech sa modlí, lebo nič zle nerobí. A to ešte poviem, že, že keď prišiel svetý archaniel Gabriel k pane Márii, tak ako ju pozdravil? Zdravá z Mária, plná. To znamená, že vlastne zdravá z Mária je citovanie písma. A je citovanie písma hriechom? Veď ja len písmo sveté citujeme. A to, no, keď to, to, to hovoríš dobre, ale to je podstatná veta, kedy začala naša spása. No, My no. opakujeme no. tú vetu, Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, ktorým sa začala inkarnácia Jahveho, Áno. V Pane Mári, ktorý sa stal Ježišom a začalo kresťanstvo, začalo to touto vetou a my sa navraciame e, k pôvodu našej spásy a bereme z toho nejakú nebeskú silu, ktorá sveta Panna dostala, keď bola Matko Ježišovo pod krížom, to pripomeňme, že ona tam trpela a vyprosila si špeciálne milosti, ktoré my tým svetým ružencom dostávame. No. A je aj veľa dôkazov e, výčastiev pani Ma, e, s panom Máriou. Bitka Lepante, bitka vo Viedni, e, e, oslobodenie Prahy, a tak Hirošima napríklad. Hirošima, tam padla veci. atomová bomba a jezuiti, čo sa modlili rúženec, neboli ich dom zničený a oni napriek tomu, že tam boli, oni to prežili ďalších 30 rokov. Toto málo kto z nich vie. Toto treba no, povedať. Vie. Toto je dokázané, to, tam, boli, tam bolo okolo 200 vedcov z celého sveta a skúmali to naozaj veci a, dok, a je to aj písané, je to je o tom video že e, nepochopiteľný zázrak, že ako mohli prežiť, ktorí boli blízko centra, neviem koľko, pol kilometra, či koľko, neviem. A všetko okolo bolo kilometre spálne, spál, boli ľudia mŕtvi, ako, ako popol proste, ako, ako, ako keby nejaký tieň zmizli úplne. No a oni prežili, nič im nebolo. Tak je to dokázané, takže vidíte. A ich svedectvo bolo takéto. No sme sa modlili každý deň úženec a to nás zachránilo. Takže to je jeden z takých najväčších dôkazov. to no. svätý rúženec, jeden desiatok, začneme modliť Bovočenáč, ktorá je najposvetnejším, je to aj exorcizmus, je to aj úcta k Bohu, základ kresťanstva od Ježiša dané. No a potom no. tam opakujeme túto vetu Zdravá z Mária. V strede dáme nejaké tajemstvo, ktorého si pána v Betleheme zázračne porodila na to sa zameriame, na to tajemstvo rozímame, no a pridáme tú vetu od Savonarolu Sveta Mária, Matka Božia, prza nás hriešných, teraz ich v hodinu smrti našej. Amen. To je jeden z ukameňovaných prorokov, duchom Jezábel katolíckej cerku, a cerkev to tam dala, druhá časť drava sa. No a toto je biblické, toto je Božie a dorobí to obrovskú ochranu tých, ktorí sme v duchovnom boji, a chráni to celý slovenský národ, vážený. Preto to porúčame aj tým, čo tým pohrdate. Tak už nemali by sme sa vysmievať nikomu a on, také, také, no, je to také ako bežné a vidíme, že ako sa doslova rhocu a s posmešným, a toto není, nerobí Duch Svetý. Duch Svetý sa nikdy neposmieva e, z iných cirkví s posmechom, to robí len diabol. Viete, no. A keby sme išli k tomu... ktorý má áno, a, Hej, a keby sme išli aj k tomu, že dobre, ako, že, no, ja hovorím takto, hovoria, že Biblia, Biblia, sa odvolali na Bibliu. Ja poviem takto, bratu, počúvaj. Pán Ježiš nezaložil církev na Biblii, ale na Petrovi. To znamená, že na Petrovi. Nepovedal, že tu máte Bibliu, Biblium dali katolíci. A keď ideme až k koreňu, chceme zistiť identitu DNA rodičov, tak tiež musíme zistiť DNA, duchovné DNA. Nový bol Peter, druhý Linus, Anaklet, Kliment a tak ďalej. A, tak. a bolo ich 268, myslím si, pápežov od Petra. Takže my sa máme o čo oprieť, keď sa spýtame jehovistov, bratov, alebo mm, to jedno, hoci koho, tak povedia, my sme od toho, od toho, od toho. Ale že, hm, všetko sú odštiepení katolíci. Luther bol katolík. A okrem toho Luther, to je známe, potom sa nehovorí, tak on vlastne ušiel e, do kláštora, teda schoval sa pre nejakú vraždu. A mal potom vyčitky svedomia. A nie len to. Jeho sluva a bratia, keď videli, videli, ako zomieral, tak sa zlakli a vrátili sa naspäť, proste o, to, tom sa nepíše, že ako mi strašne umieral. Bol to nesvetý, a... nesvetý reformátor, tak to jednoduchšie povedzme. A no, no církev no, no. by mala mať sveté vzory. A on potom napísal dokonca ešte aj, neviem kedy, ale napísal knihu Magnifikát. Velebil panu Máriu a svetých. A tam doslova píše, že treba uctievať a utiekať sa Matke Božej a orodovanie k svetým. To znamená, že vlastne on to sám, keď som to ukazoval jednému frárovi evangelickému, tak sa tomu čudoval, nepoznal to. No alebo im to neukazovali. On to osobne napísal. Luther. Tu, mám doma tú knižku, brožu, takú tenku. Takže no, to je, on to... ty, ty, robíš takú prax, čo sme tu nepreberali, a, ktorá je mnohým neznáma. A väčšina ľudí sa modlí sama za seba a snádza nejaké svoju rodinu. Ale my, kresťania, takí rytieri, a ty to robíš, som na tebe obdivoval. Každý piatok ste na kolenách v spoločenstve a modlíte sa za celé sídlisko, za celé Slovensko, aj za církev, že odprosujete, odprosujete nebo za hriechy druhých. Povedz niečo o tom, aké, že to je dôležité to robiť. Nie sa len za seba modliť. No takto. Áno, my keď sa modlíme za iných, o to viac máme požehnania pre seba. Lebo svätí sa nikdy nemodlí za seba, iba za seba, aj za druhých. A Pán Boh pozná naše potreby. My ženáme iným ľuďom. My za, takto. V každej rodine sú nejaké veci, v každom spoločenstve. Všetko začína od rodiny. My musíme odprosovať za hriechy rodičov, za, svoj, za svoj rod, za hriechy, ktoré sa potom tie kliadby prenášajú na deti a na deti a na pokolenia a našich detí. A tieto kliadby musí niekto odčiniť. To znamená, že nejaký, stačí ten človek. Stačí jeden človek, keď sa modlí a zachráni nielen rodinu, ale ešte aj rody. Napríklad boli také prípady, že sú prípady, čo poznám aj, že nemohli mať deti, ne, lebo tam takto potraty hej, vykonával, veštil a neviem čo, a klial alebo nadávka. To neviete, že ja keď nadávam a preklínam, ja privolávam na seba démona na celú rodinu nadávkami si predstavte. Viete, ako sa stalo? Jeden taký vrah bol kniaz povedal, exorcista Amerike a povedal, že mám taký prípad, že jeden e, vrah v base e, sa mu vyznal, že začal to takto. Stal sa vrahom, viete ako? Začal nadávať. Potom ďalší hriech. Pozeral, po, po, pozeral porno a takéto veci, nečisté veci. A, a potom to išlo, sa to nabalovalo. Stal sa vrahom. Takže tieto hriechy e, vlastne, vy rozumiete, lebo na jazyk sa prilepí démon nadávania. My si musíme dať veľký pozor na svoje slova, na jazyk, lebo e, no, viete ako, to je to sú také vážne veci a takže stačí neskronie nikdy olutovať, pokáne robiť, modliť sa, kto je katolík, nech sa vyspovedá, kto nie je katolík, nech olutuje, úprimne a povedal, ľutujem, Pane Bože, oč, chcem očniť a, a, a odprosujem za moju mamu, za môjho otca, za môjho pradeda, neviem koho, čo páchali tie hriechy. Odprosím za tieto, či, za tieto hriechy a, od, a tá kliadba nech ide preč. A zasvedcujem ti do tvojho boského srdca, Ježišu, našu rodinu. Môže aj povedať panna, aj Panny Márie, je čistého srdca. To keď povie, zasvedcujem to slovom veľkú silu. E, Sadiny zasvetili o takto, vo Fatime. Zasvetili sa panne Márii. Nebola tam vojna. Prvá ani druhá. Ani gulka tam nepadla. V Medjugorji to isté. Všade bola okolo vojna. Len tam no, nepadla bomba. V Medjugorji vraj zomrela iba krva. No, no mali ako ho tam bombardovať padla... a prišla na dňa hmla na celé Medjugorje a nemohli nemohli ho nájsť, tak bombardovanie nebolo a okolo bola zúrila vojna. No, to dobre hovoríš. Alebo ďalšia vec, padla bomba, e, ako sa volá tá zo Sýrii, zabudol som Miriam, či ako nejak, tak tá Arabka, no, Sýria, Sýrčanka. A padla bomba do domu ako, hej, a nej buchla. A zvláštne, že na tej bombe bol ovesený ruženec. A viete, z čoho bol ten ruženec? Z umelej hmoty. A bomba bola žravá a umelá hmota, na, teda ten ruženec z umelej hmoty sa neroztopil. Zázrak bomba nebuchla a tam bolo zrazu takže také znamenie. Ovisnutý okolo, okolo predku tej oného rúženec. Ha. Toto dobre také... hovoríš, že mnoho ľudí uh, robí, chce niečo robiť spirituálne, ale veľmi dôležitá je prax. Niekedy sa postiť, je veľmi dôležité niekedy je zmeniť názor za lepší, niekedy je veľmi dôležité sa ospravedlniť, potom modliť sa na kolenách, veľmi pomáha svetý rúženec opakovať s panom Máriou, ktorá dostala špeciálnu milosť od Boha a je chránená, chráni aj svoje deti nás a my, keď sa vlastne ku nej modlíme, chránime seba, chránime celú krajinu okolo seba. A dosť ľudí na Slovensku sa modlí svätý Rúženec, dosť ľudí trpí, trpí s Kristom a preto sa o Slovensku až tak nebojím. Bez nie to v celom svete. Slovensko je chránené týmto dážnikom a klobúk dolu vám všetkým, ktorí sa takto modlíte. A keď sa modlíte, tak nemusí toho byť veľa, ale nech sú to kvalitné modlitby, ktoré nás chránia. A ešte tak môžem povedať, že že Pán Boh do srdca vidí každého človeka a on nikoho nechce zatratiť. Nech je človek, aký je, aký ste, e, taký, aký. Padnite na kolená ako dieťa a povedzte, ja, ja som tu, ja som tvoje dieťa, Ježišu. Prosím ťa, ty si, ty máš matku. Na, tvoj príhovor si, na jej príhovor si premenil víno, vodu na víno teda, e, sadobčanom. Na jej príhovor aj teraz konáš zázraky kto ťa viac ako matka milovala? No nikto. Nosila ťa vo svojom srdci, svojim lonom. Veď, o, veď pána Mária cítila jeho, bola s ním spojená. Tak on sa do svojho, do, to je ako archa. Takže kto ako matka ho mohla milovať a poznať ako jeho matka, pána Ježiša? Takže on matku vypočuje vždy, lebo jeho matka. Neodolá jej slovám. Stačí jeden povzdych a jej povzdych má takú silu modlitby, ako viac ako všetky modlitby sveta, ľudí na celom svete. Je iba jediný povzdych. Akú má Pana Mária moc nad srdcom jej svojho syna. Takže doverujte, Pane Mári. Zasvete sa jej. A ona má ľudia viesť. To je najkračšia cesta k Pánu Ježovi. Ona nevedie k sebe. vedie iba, iba k svojmu synovi. A on to vie, Pán Ježiš. Lebo ju miluje. A ona jeho. Veľmi dobré. Ten ozaj marianský duch, to je duch pokory, duch svetosti, ktorý nás vedie k správnemu pochopeniu hĺbke kresťanstva, chráni nás a treba túto značku mariánsku chrániť, strážiť, aj keď sú tie rôzne zjavenia rôznych kvalít. Napríklad som porovnal medžugorské zjavenia, tam sa nám zjavuje tiež vraj Sveta pána, ale to sa mi zdá ako taká študentka cirkevného gymnázia. Oproti knihe Pravdy je Matka spásy. Oproti tomu sa mi to zdá ako pani profesorka nejakej univerzity, nejaká dekanka teologickej fakulty. Taký obrovský rozdiel. Cíti medzi marianskými zjaveniami. Každý nech si nájde nejakú spôsob. Ako sa dá, ešte nám povedz závere, ako sa dá ctiť Pána Mária okrem modlitby z Mária. Sú aj nejaké iné spôsoby, ako si môžeme ctiť Ježišovú matku? Nech sa nikto nebojí, že bude viac ctiť i, i panu Máriu, matku Ježiša, ako pána Ježiša. Alebo kto si ctí jeho matku, tak pán Boh sa pán Ježiša z toho veľmi teší, lebo on chce, aby bola ona milovaná a poznaná a milovaná, lebo ju pán Ježiš tak miluje a chce, aby bola ona oslávená, lebo ona ho nejakým riechom neurazila. A preto ju vždy počuje. Veď to je logické, veď Boh ako matka, on, veď, on, veď to, to ona má, veď ona, pána Mária, poviem tak, že dokonca hovorí svetý Alfons Ligúri, že aj Páter Pio, že, že dokonca hovorí, že spása celého sveta závisí od príhovoru Panny Márie. Takže to je akože jasné, že ona nespasila svet, mala spoluprácu na spa, keď keď prišiel, jasne, že aj my máme spoluprácu, ale ide o to, že vlastne tak hovorí preto, lebo tak ju miluje svoj syn, jej syn, pán Ježišu, pánu Máriu, že on na jej príhovor, že dokonca hovorí, že kto ju zatracuje a ponižuje a sa s tým vysmieva, je znakom zatratenia. Tak ako, ako potom povie pán Ježiš, no tak syn môj, si tu teraz na Božom súde, ale ak ma chceš prijať, tak musíš aj moju matku prijať. Inak to nepôjde. No ako to? Akože, a toto je to, že vlastne, že má treba úctvu každému a zvlášť k matke pána Ježiša, ktorá ho najviac milovala, bola s ním najviac spojená zo všetkých stvorení. Krásne, bratu, ďakujeme ti. Dáme pesničku a pôjdeme do záverečnej časti. Nech sa ti darí, nech ťa pán žehná. Aj tebe, s pánom Bohom všetkým. Dej dobře žít, postavit dům, dobrou ženu mít a přátel pár, mohl bys mi dát do srdce mít to snad s ním si přát. řád v tom, jak věci jdou. Dobré i zlé smím si přát. a Igorovi za podporu tohto misijného diela na Slobodnom vysielači. Viac informácií a číslo účtu je na umenie zit, umeniežiť.eu, kde máte nejakých 115 či 117 článkov, ktoré sa ponárajú hlbšie do témy, ktoré tu tak načrtávam, o ktorých vysielam, ak vás to zaujíma tak si prečítajte a dajte mi vedieť, čo to s vami robí, s čím súhlasíte, alebo máte nejaké kritické výhrady. Poteším sa. Nejaká reakcia je tu od Mariana. Včera ste boli prepíraní na relácii plánovanie budúcnosti rádia Slobodný vysielač, že vraj neprávom zneužívate titul kňaz, respektíve farár a iné osočenia Marian zo Stredného považia vám drží palce vo vašej práci v rádiu. Ďaká za reakciu, Marian. Ak niekto, neviem, kto to je, že by som zneužíval kniaz, tak sa snad predstavujem sa titulom brat Pavel už pár rokov a to, že som pôsobil pastoráci 22 rokov, to snáď není zločin. Keď to pripomeniem, že som niečo teda vnútri v cirkevnom prostredí v kňažskom stave zažil. No a keď, nie, keď niekto má nejaké výhrady voči mojej osobe, voči môjmu vysielaniu, nájdeš si aj kontakt na tejto stránke umenie žiť, napíš mi a ja, ak to bude slušný mail veci, ti odpoviem. Prosím ľudí, aby ma neudávali, nešírili klebety, a osočenie, no tak to je vrchol. Ak náhodou to bolo osočenie, to sa nepatrí. To sú jednoducho satanistické hodnoty. Je to duch Jezabel, ktorý ja ho tu nebudem čičíkať. Pomenúvam ho, že to je zlo. A nebudem to podporovať. Bodka, čo sú to za zbabelci? A, a tak to niečo také som zažil aj medzi kresťanmi. Hrá sa to ako nejaký mystik, on mystické knihy číta, on tam príde, kde si z, tri dní ho obsluhujem, pomáha mu, on tam vyšetruje strašne, čo som ja zhrešil a potom ma ide udať alebo ošpiňovať a tam ma na orave ohovárajú sa, dozviem, kde si. A kto to bol, to asi tento ani ďakujem nepovie, osočí v sms ani sa neospravedlňuje, ak je to on alebo niekto druhý. Však to je hamba. Ten človek má buď pásomnicu, alebo má démona. Ak máš pásomnicu, choď do nemocnice na urgent. Ak máš démona, tak choď k exorcistovi, ak si poriadny chlap, tak to vyrieším pod krížom. A sa exorcizujem. Mene Ježiša Krista, práca démoni zo mňa preč. Tak to robí rytier Kristov. Občas príde do nás zlo, že máme zlú náladu depresiu, nemáme chuť žiť a nerozširujeme a, o, a ohováranie, osočovanie to, toto to nerobte. To vás vyslovene žiadam. Aj pápež František zaujímavé je, že máme mlčať, neohovárať, to je až extrém. Me, treba, my treba si to povedať. Ak máme niečo proti niekomu, ne, nedusiť to v sebe, alebo nechodiť ohovárať hen tam, tam, tam a krčme to rozoberať, čo povedz to niekomu, keď máš oči farárovi niečo v dedine, tak nechod na Národný výbor, ale chod na faru a tam to rieš. Keď máš niečo proti redaktorovi, mne alebo niekomu, tak pekne sa s ním skontaktuj. My nie sme nejakí utajení zbabelci, čo vystupujú pod nejakými falošnými menami a zatajujú svoju adresu. To je takisto duch je zabel. Sú zbabelci, Rytier dám vlastné meno, vlastnú tvár, aj keď tam mám nejaký obrázok na Facebooku. A keď jednoducho mám tam kontakt na seba, ty zbabelec jeden. Čo si to ty za odpad? Ako sa to správaš? Čo si to dovoluješ? A keď niekoho napomeniete a on to bude opakovať, no tak preruším s ním kontakt a nebudem ho podporovať v jeho zločinoch, verbálnych alebo akých, a tým nekončí moja starostlivosť o neho. Ja mám ešte povinnosť sa za neho modliť. Ja sa každý deň modlím za niekoho, kto ma rád, kto napľuje, kto hovorí o soči. S tým sa človek bežne stretáva, či mi niekto lepší. Tak tým budú tie útoky agresívnejšie a preto mnoho veriacich, a ich rozumiem, že oni chcú mať pokoj, nechcú tieto s takýmito primitívmi a bambulami a nechcú prísť do kontaktu, lebo neraz sú to ako nevychovaní neandertálci, ktorí idú na vás kijakom. Kto im to káže? Komunikácia kijakom, to sa deje úplne bežne, ale v nekresťanských náboženstvách to sú nejakí hotentoti, nejakí ľudožrúti v Novom Zélande tam pobehovali a jeden druhého kola zožral. Ale my sme kresťania, my sme nejaká kultúrna Európa tak sa aj kultúrne správajme. Keď sa niekto nekultúrne zbabelo správa, necharakterne, tak mu povinnosťou by ho napomenúť, potom aj prísne ho napomenúť, potom si ho nevšímať a ignorovať, keď bude pokračovať a modliť sa za ňo a keď príde utrpenie, tak sa za nich modliť. A ešte mám aj povinnosť, ak by som vedel konkrétne jeho meno, priezvisko, potom aj upozorniť, kto to na Orave rozširuje takéto osočenia, aby si dali všetci kniazy a veriaci na neho pozor alebo ja neviem, či je z Hontianských lazov, alebo neviem ani kto to je, to čo, tak ako sa, ako, ja to je ubohosť. No ale ubohosťou sa stretnete v robote, vo vzťahu, rodina, aj v cirkvách. Povieme si niečo z knihy Pravdy na záver. Čítam a mám tu pripravené, je tam viac z tých vecí, čo nás asi čaká. Predpokladám, že niekto, kto knihu Pravdy obvinil a osočil, že tam je všetko zlé, myslím, že urobil fatálnu chybu. Lebo ak sa nejaké proroctvá, mal som relácii, aj tu nájdete články proroc, predpovede, ktoré sa už splnili a sú to veľmi vážne predpovede, ktoré sa stali celosvetové očkovanie, alebo že príde po Benediktovi nejako falošne vyspevujúci pontifik alebo že príde veľká apostáza, že príde genocída aj v Gaze, či už neprišla. A keď to niekto predpovedal, tak sú to proroctvá. To už nie sú predikcie. A tieto proroctvá určite nejaká Mary Kerbery, ona z <laughs> vlastnej hlavy to nemá, jej to niekto nadiktoval, ktorý sa tam predstavil božími menami. Ja nemám istotu, preto to tak poviem, e, že neviem, kto presne je za tým, ale všímam si to ovocie. Jednoducho, ak sa niečo plní, tak na to nebudem pľuť. Ale si to začnem vážiť a všímať, čo je ďalších predpovediach. To by som radil každému jednému, lebo týchto pár diletantov, čo sa medzi biskupmi ozvalo, v začiatku to vzniklo, myslím, 2010 a 2012. Už to bolo zle, všetko je zle a všetko zatratiť a všetko odsúdiť a hodiť na smetisko. Obrovská diletantská chyba. Tí chlapci nemajú čo robiť na svojich miestach. To nie sú dobrí pastieri dobrý pastier a biskup, ten počká, keď to posolstvo skončí, 2015 to skončilo, všíma si ľudí, ktorí ho šíria, stretne sa s tou nejakou pani, cez ktorá dostala tie vízie, pozoruje jej život, či je mravný, či nemravný, či je namyslená, alebo je pokorná, napríklad. Potom si tie posolstva, teda ak sa chceš vyjadriť verejne celosvetovo, tak si ich všetky prečítaj. Ja som ich všetky nečítal všetky si ich prečítaj. Čo je dobré, si po, uh, eh, poznáč fixkou, radím ti uh, nejakou svetlou, to pekne pochvál, napríklad pekné modlitby, alebo nejaké prorodstvo sa splnilo, to pochvál. Ak je niečo nebezpečné, tak to začiarkni nejakou oranžovou fixkou a vyjadri sa k tomu. Ak je niečo podľa teba blúdené, no tak to oznám ale tú vetu, ak ničomu nerozumieš, tak to nechaj žiť. Ako profesionál to robí dobrý otec a varuje, keď je niečo zlé, by sa niekto šíril, ale ak sa niečo naplnilo, tak ja by som neutočil na proroka, za to budú vážení. Myslím, že najťažšie tresty to môže byť, keď pána Ježiša prinášal nejaké nový, nové poznanie alebo uzdravil niekoho a oni povedali, že to má nečistého ducha, tak Pán Ježiš im jasne povedal, všetky hriechy sa vám odpustia, ale hriech proti Duchu Svetému sa vám neodpustí, to budú najťažšie tresty, väčšie ako masovým vrahom. Počujete, čo vám hovorí? Najťažšie tresty. Prenasledovať nejakého proroka. Komu sa plnia predikcie. Toto, toto v katolických novinách som nečítal. Sú veľmi vážne veci, čo vám hovorí tak budeme sledovať. Niečo sa už splnilo, nejakých 14 veľmi vážnych bodov a možno 14 alebo ďalších 28 je pred nami a vraj má pápež opustiť Rím, vraj Rusko napadne Európu, Európa je Babylon, čo je zase ďalšia pravda. Európsky lídry sa chovajú ako lídry Babylonu, ktorí ubližujú Európanom. Je to Babylon. Idú proti Bohu obrovská hamba lídrov v kresťanstve aj Vatikánu, že ich nenapomínajú. Čo to vy páchate? Vy prenasledujete vlastných občanov v Európskej únii. Vy v miliardy dávate na vojnu v Rusku. Vy banditi. Viete, čo to Rusko urobí? Vytrieska vás tu všetkých. Tak ako štvali do nich Ukrajinci tam 8 rokov, tak Rusku preplá a sú tam aj tam 2 milióny mŕtvych tak takto Európska únia a tí, čo sponzorujú, tí londýnsky bankári, či americkí, tam dávajú, koľko tam dali, stovky miliard do zbraní. Vy si myslíte, že Rusko bude chrápať? Je predpoveď, že Ruska, Rusko napadne Európu a vytrieska nás tu. A neprídu ako spasitelia, ale antikrist je z východu. Vraj aj tam sú nejaké mafiánske skupiny a antikrista čakáte zo západu, vraj sa z východu. Kto vie, či tu nezavedú komunizmus prepadnú aj Rím a pápež vraj opustí Rím. No uvidíme. Budeme to sledovať aj predikcie v knihe Pravdy. A bude to tesne predtým, než pocítite zemetrasenia ako súčasť malého trestu pred varovaním. Všimajte si, keď sa bude zvýšená rotácia Zeme, to tuším ani nebolo, tak budeme si to všímať. Určite to vedci si to všimnú, známia nám to. Všimnime si vraj rotáciu Slnka, ktorá sa stala aj v Mečukori niekoľkokrát, stala sa aj vo Fatimskom zázraku 1917, slnečný zázrak. Ak o tom neviete, prosím vás, pozrite si to, na internete krásne zábery. Fatimský slnečný zázrak, to bol vraj najväčší zázrak na tomto svete po zmrtvých stane Ježišovom. Niektorí o tom než nevedia. Rotácia Slnka sa udeje bezprostredne pred kolíziou hviezd alebo dvoch komét. Aj to máme predpovedané, nejaké tie kométy už máme, divne sa chovajú, sledujeme to. Či to bude teraz, či to bude na jar, má prísť veľké varovanie. Každý z nás sa ocitne 15 minút na audiencii pred Božím trónom svedomie, ktoré máme, a niektorí ho majú spaté, zrazu nás bude tisíckrát silnejšie páliť, a keď sme narobili hriechy, ktoré sme si neľutovali, budeme cítiť očistcové, možno aj pekelné ohne, niektoré zomrú v tých 15 minútach. Po kolízii hviezd, kedy bude na, na oblohe vraj z tých kolízie urobený zázračne kríž. Sú to zaujímavé predikcie ale je to aj na viacerých miestach, nie je to len v tejto jednej knihe. Nie všetkých toto varovanie vraj obráti, príde potom, ako pápež opustí Rím a keď sa varovanie stane a keď bude veľkolepo viditeľné na oblohe, vraj obloha exploduje, neviem, či pri tomto možno vyzerá to tak, bude to taký pokojný mystický zážitok, že budete viacej pripravení na tiché stretnutie sa so svojím svedomím, a Bohom. Ak toto vážený príde, tak ideme do finále dejín. O tomto varovaní by malo byť nejaké týždne, niekto hovorí 6 týždňov, budeme to sledovať, či je tá predikcia pra, pravdivá, že budú pokojné, aby sa ľudia zotavili, aby sa poučili. Mnoho ľudí v raj bude vyhľadávať kostol, bude chcieť byť pokrstený, budú sa chcieť vyspovedať, a je v knihe Pravdy nám daná, daný príkaz ohlasujte vtedy evanílium. Zvýšte evangelizáciu, ozývajte sa, ak budú ešte siete dostupné, tak robte ich aj cez Facebook, aj vo svojich rozhovoroch, aj týchto ľudí príjmajte, usmernite, ak sa budú chcieť činiť pokáne. Bude to, myslím, že vraj to nejak sa to veľmi silno dotkne 2 miliardy ľudí, ktorí by boli náš zatratení, Čiže bude to niečo veľmi pozitívne pre našu spásu. Ak sa toho bojíte, ja osobne vám radím, ja sa na to teším. Ak mám výčitky nejakého, nejakých hriechov, máme tu my katolíci svetu spoveď, tak ideme, tak si to vyznáme, oľutujeme, kňaz dá rozhrešenie, o tom mlčí, pán Boh na to zabudne, Mal no, by nás byť len polokatolík, ak sme nejaké veľmi vážne veci urobili a nejaké škody narobili, tak by sme mali aj tú škodu nahradiť. A keď ten človek, ktorému sme škodu urobili, už nežije, tak jeho rodine, manželke, deťom, príbuzným, alebo nejaké dobročinné veci by sme mali takto čas využiť, alebo nejakú symbolickú, pretože nám to bude raz pripomenuté, že ty si urobil len polopokáni. ty si sa vyznal sebecky, ty si, si to oľutoval, tam ste to s kňazom priklincovali za to, klíšal si na sveté príjmanie, zahral si sa ty na svetého, ale tým, čo si naobližoval, naosočoval si ich pred úradmi, tam ich vyhodili z roboty, zlé súdne rozhodnutie a tam ste poškodili, okradli ste, ukradli ste niekomu kartón, aby ste sa z toho rehotali podplatení sudcovia a ten Kováčik, ktorý prokurátor, ktorý nedal žiadne obvinenie, tak na ten Carlton dal, že to bol vyslovený zločin. No tak pekne ten Carlton vráťte, alebo nejaké milióny v takej hodnote, lebo raz vám na poslednom súde sa prepadnete od hamby. Keď sa to prevalie, všetci to budú vedieť a dostanete obrovské tresty za to, že vy ste škody nenahradili. Na to bude dobré toto varovanie, že si mnohé veci, ktoré sme zanedbali, ja sa osobne na to teším, pane, 40 rokov ti slúžim, robím, čo viem, určite som urobil kopu chýb, hriechy, budem sa, budem sa čudovať, či som robil nejaké hriechy, lebo vždy som sa snažil a keď som chyby, nejaké možno pochabosti, provokácie, nevhodné slova urobil, niečo zle povedal, možno na nejakej speváčke som tu povedal, som to desi čítal, že bola neverná tam v AB tá blondína, ale ja som to len čítal nejakom, či pozeral v nejakom videu, kto som si uvedomil, ja debo, ja tu šírim, že bola neverná, však to môže byť osočenie. Páne, prepáč. Prepáč, uspravedlňujem sa vám, alebo som to tu podal v relácii, klaknem na kolena, krv Kristova a očistím. Ja to takto robím, tak toto my kresťania robíme, ak som náhodou na Orave alebo niekde urobil niečo nevhodné a neviem o tom, prosím vás, netárajte, netrepte, ne, ne, neudávajte ma do slobodného vysielača na telefón alebo nešierte klebety v krčme, ale povedzte to mne. Ja sa snažím byť slušný človek, ja sa vám v tom momente ospravedlním, prepáčte, to je pokora, to je pokánie, a urobil som aj niekomu nejakú škodu, čo som teda neplánoval niekde ducha a nepodporujem, no tak ak mi dokážete, tak by som sa potom aj nad tým zamyslel, či? Toto my robíme a preto je dobre, keď príde, keď máte okolo seba vzácných ľudí, priateľov, kamarát, ten, ten sa s vami ožerie a ten pôjde aj e, robiť nejaký lúpež a budete sa rehotať, keď to ukradnete, oklamete. To robí kamarát. Ale priateľ, kresťan, kresťanka, ten to robiť nebude. Ten povie, vieš, čo tu robíš len. Toto nerob. Ty nepí, máš doma ženu a deti. To je priateľ. Ten vás má ozaj kresťanský rád. Ako aniel. Ten nebude o vás stárať. Ten vám to povie do očí. Pri tom pive kľudne môžete ísť na pivo. A dajte si a povedzte si to, to je, to je chlapské jednanie, čestné, rytierské. No a keď sme niečo zabudli, tak nebojme sa varovania, ono nám toto je predikcia e, z mnohých zjavení, že to príde. Blížime sa k tomu a všimnite si, čo robia. Majú garabandalské zjavenia, ktoré tuším pozitívne sa o nich vyjadril aj pápež Pavol VI a Jan Pavol II s Benediktom neboli proti tomu. A varovanie je tam predpovedané už nejakých 60 rokov. Príde to. Težme sa tomu, že príde nejaký zázrak na pomenutie ak príde, tak si niečo uvedomíme, ak sme niečo zanedbali, tak nám to ešte pán pripomenie a budeme mať nejaký čas na nápravu, čiže to bude vynikajúce. Mnoho, však väčšina planéty vôbec nie sú kresťania. A vraj aj tí dostanú milosť varovania. Vraj všetci nad 7 rokov je predikované. Toto veľké osvetenie svedomia sa uskutoční po tom, čo môj svetý vikár opustí Rím. No, keby svetý bol tak ešte Jan Pavel II alebo Benedikt, ale František už svetý nebol. No a tento, čo, čo tiež hovorí, že treba sa venovať migrantom ako sviatosti, alebo pápež František pol roka pred svojou smrťou, predstavte si, povedal, že treba sa dotýkať chudobných a starať sa o chudobných, to je sviatosť. Viete o tom, že máme v cirkvi katolíckej 8. sviatosť? Pre sú to chudobní. No ale to je len polokatolícke, čo ste povedali, vaša polosvetosť. Lebo tí chudobní, niektorí sú to darebáci, niektorí sú to špekulanti, o ktorých sa videl, som to na Charite Banskej Bystrici, cirkev postará, ona ich ubytuje, ona im tam niek sa páči, aj dá im polievku s chlebom každý deň. A viete, ako sa im odvďačí tou cirkvou? Oni tam niekedy hrešili, prišiel som do vedľajšej izby, tam si vypili dvaja chlapí. Ja som to počul, ja som tam vtrhol, lebo tam Matku Božiu uražali Božie mena, nadarmo brali. Ma to tak rozčulilo, že som tam behol rozúrený. Čo si tu dovolujete? Vy banditi! My sa tam skoro pobili. A viete prečo? Charita im dá pomoc a oni urážajú Boha a Matku Božiu. Na charite ja to počuje. Toto oni robia. To sú tí chudobní. To je tá sviatosť, o nich sa starať. A ešte im máme naliať čo? Pol decák, aby ešte viacej boli ožratí. A ešte viacej nadávali a znásilňovali tí migranti. Toto nám už Rin nehovorí. No tak to treba povedať pre Boha. Však tu sú ohrozené národné záujmy štáty. Vo Francúzsku každý deň je vypalovaný jeden, dva kostoly od migrantov. To sú tiež Ježišovia. Však nie. No tak to povedzte a ochránte prosím vás pre Boha aj štátnikov, aj policia, armády. Pán Rábek toto nepovedal, že keď sú premnožení migranti v nejakom štáte, že tam musí zasiahnuť aj policia, a armáda a nenehať to premnožiť, aby tu bolo právo šária a nejaké 66 e, týchto, či koľko no-go zone, kde nemôžu ani policia vstúpiť v Švedsku? To čo je? No toto. A to Vatikánček robí. To títo nesvetí pápežkovia posledy vymysleli, že migranti sú nedotknutelní a že sviatosť je sviatosť, venovať sa chudobnému, no tak ale ten chudobný má aj v sebe troška pokory, tak potom je v ňom Kristus. A keď je v ňom teda záujem byť lepším človekom, je veľmi pomôžte mu. No ale keď niekto začne vás urážať, začne Boha na charite katolické, no tak to okamžite by tam mala byť a vyhodiť, vyhodiť ho. I Lotor jeden, choď pod most, tam si nadávaj koľko chceš. Ale tu si na katolíckej charite, keď som im tam pripomenul, že je Sveta Omša, koľko nás tam bolo, 15, dvaja sme išli. Joško, nedele do kostola. Ostatných to ani nenapadlo. A katolíckej charite. My im pomáhame, aby boli väčší pohania. No tak ale toto, pozor na to, moja vrúcne milovaná dcera, keď sa môže stať nespravodlivé, Božie deti musia trpieť pod vládou falošného proroka Antikrista, vedzte toto. Všetky duše na svete musia v istej miere znášať bolesť, odmietnutia aj utrpenie, ktoré som znášal ja, aby boli očistené. Ja skrze moje veľké milosrdenstvo zabezpečím, že táto očista prebehne rýchlo, potom zrastie počet mojich nasledovníkov, ktorí sú pripravení na môj druhý príchod. Môj otec s veľkou nehou v srdci dohliadne na všetky skúšky, ktoré pocítia všetky jeho deti. Zasiahne, keď zlovolné činy prenasledovania spôsobené kresťanom presiahnú, čo je dovolené a zničí takých zlých ľudí. Toto vám už títo moderní papalášikovia Vatikánčiku nepovedia, že zničí Boh takýchto veľmi zlých ľudí, nekajúcich. Zastaví. Aj nový svetový poriadok, ktorý tu majú 100 rokov nachystaný, Boh ich udrie a zastaví. Toto je krásne v týchto posolstvách. Teraz musíte očakávať môj Boží či milosrdenstvo, lebo oddelí dobrých od zlých. Toto veľké osvietenie svedomia sa uskutoční potom, čo môj svetý vikár opustí Rím. Pripravte sa zachrániť vaše duše, Tvrdohlavým dušia medzi vami bude daný veľmi krátky čas, aby v pokore padli na kolená a prosili ma o milosrdenstvo. A potom sa rozoznejú polnice a proroctvá vedúce ku koncu budú odhalené, ako bolo predpovedané. Váš Ježíš, prepáč Ježíše, tu hovorím o tebe až na konci, ale ty si O tebe to všetko je, o tvojom učení, o tvojom evaníliu, o tvojich hodnotách, o tvojom kráľovstve, ktoré tu zavládne za chvíľu. Čaká nás radikálna zmena kresťanstva, kde o hriechu a pekle bude hovoriť politicky nekorektné. Už Francis tým začal. A to je falošný rotariánsky nápev. A Lev sa tvári, že nič zle sa nedieje. To je jeho najväčšia chyba nerobí chyby svojho predchodcu, nedáva ich na správnu, na, do, do niečoho normálneho. Moja církev bude zneužitá, aby vyhlásila kacírstvo v mojom svetom mene. Toto nás vraj čaká. Praj hriech bude len metafora a vyhlásia, že peklo ako miesto neexistuje a vraj Vatikán prevezme táto modernistická, už apostatovaná hierarchia týmito eh, pupušmi alebo takýmito falošnými sebaoslavnými klerikmi sa to tam len hamží. A keď dostanú impuls, keď príde prepad planéty ako pri pandémii, tak, aby ste neboli prekvapení, že vo Vatikáne sú tam tí agenti svetovej vlády, nachystaný na prevzatie a príde tu vraj jedno svetové náboženstvo. S týmto na synodách oni vôbec nerátajú. Vôbec nás katolícke médiá o tom neupozorňujú. Spustia plán falošnej celosvetovej evangelizácie bez pekla, bez hriechu a vo falošnej jednote. To sú vážne veci. Koľko je, už sa blížime k záveru. Ak by ste náhodou chceli podrobnosti Nájdete si v knihe Pravdy, nedávno tam v Českom aj Slovenskom, kniha pravdy.cz.sk. Včera to zrazu vyplo, po nejakých dlhých rokoch, ale sú v slovenskom jazyku na dvoch miestach, sú aj na umeniežiť.eu vieňatky s komentármi. A vyberám aj v týchto reláciách, na to vás upozorňujem, pretože je to kniha, ktorá nám najpodrobnejšie mapuje apokalyptické body, ktoré prišli a ešte prídu a my to sledujeme, môžeme to vyhodnocovať, čo z toho sa naplnilo. Keď sa už 14 veľmi vážnych bodov celosvetovo a celocerkevne naplnilo, ja by som vám všetkým odporúčal, aby ste túto knihu neignorovali, aby ste na ňu nepluli, aby ste sa občas, keď budete mať chvíľku času, aj začítali. A vraj to má